ondina da, laborari horien dako, guai dela anizaste, ez dutela lan egiten al, eta ordean ez dutela diruik sarzeik, banan beti baute behen eh, amprentak paatzeko. Eh, ordean lortu dut ditugu gauza somaitzo hor, uh, eh, puskat, uh, xoxa ukaiteko fitio, eta ordean diru horien uh, problemak uh, puskat uh, Atxalde untan eh, berian, eh, laborantxako ministroak zion eh, iduriz eritasun hori gileatari dela, e, egoera hobetzen ari dela, holakorik ipatu dauzi, ja ministro horrek? Bai, gauzat da erran du, banan, ben gauzat dela, lehenik gripa horren uh, arte bide bat uh, lortzea, zenta zinez uh, nekezian txarzen ditu laborariak eta filiak guzia. Badaki guia, noiz hasten alko den behiz produksionia? bueno, ordean eh, hortaz uh, eh, egunero badia eh, maleduski uh, beste kaso somaitzu, ordean ez gion hori hartaz, hartaz, hartaz aizan.